юраду юрли. Тел булза сын тузым санчинчех. Мен Мән дери илемлі шуттинче. Саншын мари савна тузым. Шулымланны шамрак чуным черемли эс чертне хемлі юраду вереть. Эш да тузым шухыш санчинчех. Мен дери шағы шуттинчех. Уйрылзан да тузым шухыш санжинчех, мәңгері илемлі шағы жүтінже. Юрададып тузым, шанжық санжинчех, санбегех илемлі шағы Санба Мари савны тузым, илемленче шамрак чуным, черемре эс чертня хемле юраду